illa llahina ko hina ɓen amanu gomɗinɓe ɓeɗo gomɗinɓe allah gomɗini nulaɗo on gomɗini annabaɓe ɓen fof gomɗini malaika makko ɓen e defte makko ɗen howli ñalande dargal ɗen yilti wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴiɗin ko ɗoni ɓe totti haqqeji wonɗi hakkude maɓɓe allah taguɗo ɓe on ɓe totti haqqeji wonɗi hakkude maɓɓe e jama luttuɗo on ɓeɗo kamɓe tawatakeɗen ɗo lette musuɓe few kamɓe kallahu ina wodani ɓe ajurum mbar jaari gayru mamnunin ndi tawata ndi daƴatake few ko ɗum woni aljanna on ko tawata nemaji muɗum ko duumi ndi taƴata toromo kanko allah woɗen jeeyaɗo e ɓen ɗon reyɗe yettomo kanko allah nonon ɗen tinni bosimal men en toromo yafanen fajjirji ko fajiri muɗum moƴƴere koye muɗum ko yewko o yeññanen ɗum ha hewta dendagal julɓe gaddi ɓe sakkitiɓe ahiru da on alhamdulillahi rabbil alamin